بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por esta ciudad de la Meca وانت حل بهذا البلد Y tú, Muhammad, eres libre en ella. Y juro por un padre, Adán, y por su descendencia. Que creamos al hombre de manera que tuviera que pasar por dificultades. ايحسب ان لن يقدر عليه احد ¿Acaso piensa que nadie podrá con él? يقول اهلكت مالا لبدا Dice jactándose: He dilapidado una gran fortuna. ايحسب ان لم يره احد ¿Acaso piensa que nadie lo ha visto? الم نجعل له عينين ¿Acaso no le dimos dos ojos para ver ولسانا وشفتين y una lengua y dos labios para que pudiera hablar y comer? وهديناه النجدين ¿Acaso no le mostramos los dos caminos, el del bien y el del mal? فلاقتحم العقبه Mas el hombre no emprende la vía difícil que conduce al paraíso. وما ادراك ما العقبه ¿Y sabes en qué consiste dicha vía? فك رقبه Consiste en liberar a un esclavo او اطعام في يوم ذي مسغبه o en dar de comer en días de hambruna يتيما ذا مقربه al pariente huérfano او مسكينا ذا متربه o al pobre polvoriento que no posee nada. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه y consiste además en ser de quienes creen y se aconsejan entre ellos la paciencia y la misericordia. Esos serán quienes reciban el registro de sus obras con la mano derecha y quienes rechacen nuestras aleyas y nuestras pruebas serán quienes reciban el registro de sus obras con la mano izquierda. Y estarán cercados por el fuego del infierno.